Bueno, si vamos a ver se si podemos escutar algo de música da nosa amiga Antía. No, xa, xa con esta música damos sí. a dar entrada. Vamos a dar a entrada, senón, non? Faisenos máis tarde. Se non, faisenos moi longo, eh? eh veña, vale. Bueno, pois, Dallamos. vamos darlle boas tardes a nosa amiga Antía, que tantas gañas Hola. tiñamos de falar con ela. Moi boas tardes, Antía. Hola, moi boa tarde. Antía Muiño, hai que destacar ese, ese eh, Exactamente. Tamén, ¿no? Muiño <laughs> Sánchez. moitísimas gracias por atendernos, Antía. Moi boas tardes e benvida. Bueno, antes de nada, diante de todo, pues pois que todos os oyentes saiban que, que nos felicitamos te en directo precisamente por ese por, por eh, porque acaban de, de darte hai pouquiño tempo, moi pouquiño, precisamente un premio como a mellor artista emerxente, premio Martín sí. Codas de música, non? Efectivamente, sí, sí. Xa di... Foi unha, unha gala que se participa pouquiño sí. e eh, deron aí ese premio, sí. Uh -huh. Xa te dicíamos nos na, na, na primeira entrevista que nos somos talismán para as sí, persoas sí. que entrevistamos e, <laughs> e de feito mm, confirmase, non? Confi vaise confirmando. Pois <laughs> pues mira. <laughs> Bueno, quere dicirse... Terei que bolo, logo. No, no, no. Isto quere dicirse que ainda virán máis, que non é só... Sí. Home, claro, con oh, premio solo non faz nada, que andarías coxa. Vale. Como mínimo outro. <laughs> bueno, enhoraboa, sí, moitísimas, enhoraboa, moitísimas gracias por, por atendernos. Bueno, ti, como galega... Mm, mm, intérprete de música galega acabamos de escoitar unha peciña de mucha canta sí. miña, miña compañeira. compañeira esa é a última a, que publicaches ou como? Ese é o último, sí, o último adianto que publiquei do disco, sí. que vai sair a finais de novembro. Uh -huh. Pois pues seremos y... primicia, los, temos que ser primicia para todos os nosos internet. <laughs> veña, veña, di. Sí, sí, pois ese tema, bueno, é o segundo sinxelo, uh -huh que, bueno, eso que explicamos aí con todo o disco, uh -huh. e ese tema en particular, pois é un, un arranxo dunha canción tradicional. Uh mm. -huh. Xa vin, Que non sei, non sei se a coñecíades. Sí, pero hai outras versións e ti sí, eh, dás claro. unha versión completamente diferente, sí, máis sí, acompañado sí. co saxo, non? Sí, efectivamente, unha, sí, unha revisión así moi libre, non? Uh mm. -huh. Desde cantar tradicional, é unha canción que arranxamos cun saxo e voz, Ah, nada máis, así nunha formación pois así bastante peculiar tamén. Mm. Claro. E, e sí, a verdade é que é unha versión moi libre, pero bueno, eh, é un tema que lle teño moito cariño. Eh, eh, eh, bueno, extraordinaria, esa peza nos aquí recreámonos nela escoitando. Sí. Ah. eh, eh quen son os compañeiros que te acompañan? Pois pues, es, Eh, nese tema sí. está Miguel Arribas, que é saxofonista. Ah. Uh -huh. Eh toca comigo desde, vamos, desde o inicio do proxecto. Uh -huh, uh -huh. Eh, el, pois no disco tamén vai estar unha percusionista uh -huh. que se chama Nerea Quincoces. Anda. Ah. Eh, entón vai ser un disco a tres. Vai haber moitas cancións nos que estea eu só coa guitarra, uh -huh. outras con Miguel e outras que vai incorporar percusión. Ah, moi ben. Moi ben, pois felicitacións tamén a eles porque ese equipo que estás formando é fantástico. Por, por certo, ti como profesora de, de, de guitarra, porque ademais eh, sí. eh, teño sí. entendido que o grau superior de, de guitarra ti, mm, mm, seguro sí. que tamén das clases de, de, ese instrumento. Sí, dou ah. clases de guitarra, sí, efectivamente voz, voz de guitarra. Bueno, voz, voz de guitarra. Bueno, digo voz, claro, muchísimas personas hay un tal hai un tal Xavier Díaz que llamou Xavier Díaz máis que nos que que quería moito e que máis que apetaba moitísimo a túa participación. Algo que son Xavier Xavier Xavier vamos, traballar con eles e vamos solicitudes de había muchas personas, que una visibilidad, que no quiero como porque una persona claro, se está visibilidad, claro, sí, el ego bueno, claro, sí, el ego para, para personal también. ¿Cómo se va a llamar el ese, este trabajo? Mira, pero se debe pensar a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, primeiro o primeiro que xa lo hizo en 2020 que foi no 2020 que un tema que un tema no digitales así no digital e andare por guitarra andare una solamente con la guitarra un tema de la letra da música todo de la letra da música todo propio

Eu queria te preguntar, eu queria te preguntar, o que dizem por aí, bueno, o que, o que dizem por aí, dizem que eres uma redutora, dizem que eres uma sedutora, da tua será o não, sei se será o não. Sí, no sé. Sí, no sé. A tua voz, a tua voz, a tua voz, a tua voz.

un bastante libre, porque a mí me, bastante libre, porque a mí me, un un para, para

en este momento que que que que el tío que la de que el de el de amor, para para

tan sinxela que vamos que tan agradablemente pois eh, agradecémosche moitísimo e desexamosche como xa sabes pois moitísimo mm-hmm. moitísimos éxitos eh, Moitas gracias. Que gracias. agradecese moito tamén que, teñades ese interés e, e a verdad que é un placer non, quer, non queremos incomodarte máis a ver se si somos capaces de conseguir que algúns das asociacións galegas de aquí en Cataluña te traigan se, se en ti e son capaces de, de, de, de, de, de traerte aquí convidada nalgún concerto ou nalgún eh. momento Sí, eh, teño ganas, a verdad. Seguramente fagamos bueno, na presentación do, do disco, pois pues seguramente, bueno, están os meus plans que, que mm presentalo tamén en Barcelona, ¿no? Mm. Pero bueno, a ver, a ver como se dá, ¿eh? eu encantadísimo, <laughs> claro. Contacta con SES. Eso que Ajá. que ses eh, pois eso tamén nos fixemos algo, bueno, así entre comillas, <laughs> humildemente eh, entrevistámola, eh, fixemos o posible para que viñera por aquí. Eh, ela xa ve, xa en varias ocasións pois xa xa veo por aquí. Veo a, a, a, sí, e entonces a mellor ela pode <clears throat> facilitarche a posibilidade de, de ter algunha actuación aquí en, en Barcelona ou en uh mm-hmm. -huh. Cataluña. Uh -huh. Uh -huh. Dille, pois pues moi ben. Dillo pues, da nosa parte, dille. Dille da nosa vale. parte, dille. <laughs> Dille, aí o Couchillo Armando que de, de Radio San Boi e Radio Coruña, pois dizme eh, que, que, que fale contigo que a mellor somos capaces de, de achegarnos aquí a, a, a Cataluña. Cataluña. Ademais agora vai vai ela tamén vai a me parece que vai a, a publicar precisamente un un, un último CD tamén. Mm -hmm. Ah, sí, sí, é verdad, vin algo, sí, sí, sí, que iba pues, pois, a de, pues, pois, sí, de, ti, de lanzalo, é verdad. Ti cha, e incomoda un pouco e dille, oye, mira, que estes <laughs> argallans de... <laughs> de Estos argallans que están alá en Cataluña... Couchile Armando queren que... Que, que vaya por ali. Que viñas por aquí. Todo, todo de parte vosa logo, xa vou de parte vosa. <laughs> sí, sí, bueno, sí, no, sí. a ver, eh, é, eh, broma, pero escoita, sí. dillo, dillo con moito cariño porque nós queremos tanto a, a, a ti como a ela. Mas es, entonces, <laughs> pues, como ela ten contactos aquí, claro. por eso yo decía que a mellor pois posiblemente facilítache esa esa uh mm. -huh. Mm, posible uh mm-hmm. -huh. solicitud que podes ter aquí, además uh -huh. si mm-hmm. ves cun disco novo, encantado, eh, seguro. mellor aí. Claro. Mm. Claro. Bueno, <laughs> non te que incomodamos máis, que che moitísimo a conversa que tivemos hoxe. Xa xa mandaremos, como en outras ocasións, este audio cativo, pero intenso, eh, que che desexamos todo o mellor. Vale, pois moitas gracias de novo. Un unha placer, aper, aperta grande. Unha aperta. Sí, unha aperta. Chao, chao. chao. defecto de quen soña Caneta de poeta Navega polo mundo con berro una maleta Verso sen hemisferio Orbitan a fin do grande misterio Teima de navegante Unirica lei planeta distante